Casi no puedo controlar mis nervios. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. El maquillaje oculta mi estado psicológico esperando recibir la noticia de mi diagnóstico. tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance, en un abrir y cerrar de ojos, mi mundo es un desbalance, voy a morir, voy a vivir, que lo va a decidir? ¿Cómo afectar a los míos cuando les vaya a decir? Corre el tiempo, empieza a ver los cambios en mi cuerpo, el crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo, me enfrento cara a cara Sin embargo, tu presencia crucifica mis heridas. ¿Quién eres tú para arrancar mis pechos que son fuentes de vida? ¿Quién eres para arrancarle los pétalos a esta flor? Pero soy de lodo, pureza y honor. Mi resolución Cancelar la depresión, la ansiedad, no hay opción, en mi recae la decisión de ser víctima o en esta misión. Mi mente grita libertad aunque me tengas en prisión. Soy yo contra ti. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti. Alguien tiene que vencer. Soy yo contra ti. En esta lucha de poder solo una cosa te prometo, no voy a retroceder. En esta guerra no eres invencible soy indestructible. Eh. A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar, fuck cancer. A mí, a mí, a mí no me vas a intimidar, fuck cancer. Maldito, tú quieres verme muerta como un piano sin teclas. Vive dentro de mi alquilado, pero soy quien pone las reglas. Sin freno entre el veneno como un trueno y una voz que me dice estás en las manos de Nazareno. Gritante la quimium, que me queme su dosis. Seré la leyenda, de los orube, su metamorfosis. Soy hija, soy hermana, abuela, sin madre. Prefiero darte guerra en vez que lo haga alguien de mi sangre. Yo no tiro la toalla, tú no, de los dos se vayan. No enemigo en el campo de batalla. Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable. Aunque desgarre mi carne, mi fe es inquebrantable. No te robarás quién soy, mi espíritu es más fuerte. Esta guerra la tengo gana, aún si me enfrento a la muerte. Soy yo contra ti. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti. Alguien tiene que vencer. Soy yo contra ti. En esta lucha de poder, solo una cosa te prometo: no voy a retroceder. En esta guerra, no eres invencible cuando la lágrima cae y el dolor crece. Filipenses 413